Hoxha e ka shkrujt librin Kitabu Teuhid. Dijetarët kanë thonë ky libër ka hise dhe ka pas fatin t'spjegohet ma së shumti prej librave gjithë librave të cilat janë shkrujt n'histori. N'histori janë shkujt libra të shumta n'lëmin e akidës. Mirëpo ky libër i autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroftë, ka pas fatin dhe hisën prej dietarëve të mëdhej të spjegohet dhe të komentohet dhe të shkruhen rreth tina shumë komente dhe vlerat e këtij librit ngase hoxha e ka përmbledh ajkën palcën thelbin e Kuranit dhe thelbin e ajeteve në këtë libër dhe ka nxjerr prej dobive madhështore prej Kuranit ku neve na i ka përmbledh Në një vend për çdo besimtar i cili mundet me lexue dhe me kuptue sendin ma të madh për të cilin është krijue. Andaj kur thuhet është libri ma i mirë i cili është shënue, nuk domethanë se kush nuk e mëson këtë libër nuk është njësus i Allahut tebareke ve teala, po kjo domethanë se ai cili nuk e mëson, Dhe nuk është i cilësuar me ato ajete të cilat i ka lip Allahu xhel-le ve ala i ka kërku prej robëve nëpërmjet ajeteve të cilat i ka përmend hoxha nuk ka mundësi me kon musliman nuk ka mundësi me kon n'rrugën e drejt ngase hoxha ka pru kaptina pastaj është argumentu me fjalë të Allahut tebareke ve teala dhe fjalë t'pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vëllezër dijetarët Teuhidin e kanë nda disa në tri kategori, disa në dy. Disa në tri, disa në dy. Ata të cilët e kanë nda në tri kategori janë shumica e dijetarëve. Shumica e dijetarëve e kanë nda Teuhidin në tri kategori. Fillimisht, çka domethonë Teuhid? Shpesh e përmendim Teuhid, ka mundësi dikush nuk e din. Po edhe nëse din, kjo është përkujtim. Fjala Teuhid, rrjedh nga fjala wahhade yuwahhidu wahhid tauhidan, me e ba dhe me e llogarit diçkan një. Domethënë, me e llogarit diçkan që është veç një, nuk është dy. Tauhid nuk domethonë se ti e ban ata një, po me e llogarit në besimin tan se ajo është një. Ngase Allahu tebareke ve teala është një. Ti e llogarit e një, A nuk e llogarite? Ti a e llogaritet që Allahu është Një? Apo mendon që ka me Allahun edhe dikush tjetër si Allahu? Kjo nuk e ban Allahun që ka ortak në realitet. Po kjo ta prish besimin tand. Kjo ta prish besimin tand. Sikur diçka, nëse është e bardhë, nëse ti e llogarit bardhë, kjo është se ti e përputh me realitetin të cilën gjendet ai send i bardhë. Ti nëse e llogarit zezë, Ti mundesh me llogaritë zezë, po ajo në realitet nuk është e zezë. Po kjo është prishje e besimit tand në realitet çka është ajo ajo sendi. Andaj Allahu xhelle ve ala është nja. Edhe ka kërku prej neve me llogarit nja, ngase është i vetmi i cili nuk ka ortak. Andaj është krimi ma i madh në gjithësi me llogarit me Allahun dikan tjetër. me llogarit me Allahun dikan tjetër. Andaj fjala tauhid do me thonë me llogarit, me njësue. Nëse fjala njësim është me e banë dikan nja, njëshmëri, me llogarit dikan nja. Dijetarët kanë thonë tauhidi llogaritet, është i ndamë në tri kategori. Kategoria e parë është kategoria tauhidi rububije. Njësimi i Allahut nja në qiell, se nuk ka krijues me Allahun, nuk ka pushtetmbajtës me Allahun tjetër, nja është. Kjo është kategoria e parë. Domthon, ti me besu se veç Allahu është krijues. Nuk ka fuqi krijuese prej asgjahit me kriju diçka pos Allahut tebareke ve teala. Nuk i ka kriju qiejt, as tokën, as lumejt, as kodrat. As as send që shofim na prej krijesave, vetëm Allahu. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë e tauhidit, kanë thonë është kategoria tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. Me besu çdo emër dhe çdo cilësi që e ka përmendë Allahu në Kur'an apo në Sunet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me besu ti se qëto emra veç Allahu i ka. Qëto cilësi veç Allahu i ka, nuk i ka tjetër kush. Vetëm Allahu është i veçuar me këto emra. Dhe kategoria e tretë e teuhidit është kategoria e adhurimit. Quhet teuhidul uluhije apo teuhidul ibade. Njësimi i adhurimit apo njësimi i hyjnisë. Se vetëm Allahu xhelle ve ala është i adhuruar. Dhe kjo është Teuhidi në të cilën ka ra problemi kyç mes muslimanëve dhe kuffarëve dhe jobesimtarëve. Dhe për këtë teuhid e ka shkrujt hoxha librën. Ky është teuhidi për të cilën e ka shkrujt hoxha librën dhe është teuhidi për të cilën i ka çu Allahu pejgambert e tina. Gjithë pejgambert, prej te Nuhit alejhi selam deri te ma i miri prej pejgamberve, Muhammedi sallallahu alejhi ve sellem është i dërguem për teuhidin, E tretë, A do me thonë kjo se pejgambert nuk jau kanë mësue njerëzve dy kategori tjera? Jo. Nuk është kështu. Mirëpo problemin njerëzit e kanë sheh me teuhidin e tretë. Ngase shumica shumica e njerëzve të cilët përkatësohen tek ndonjë fe nuk e mohojnë se Allahu xhelle ve ala është krijues. se Ai është që i ka kriju qiejt dhe tokën, dhe Ai është që na ka kriju neve dhe kafshët dhe gjitha gjallesat, i ka kriju kodrat, lumejt, detrat e kështu me radhë, yjet e kështu me radhë, mirëpo kur të vene te kategoria e tretë, atëherë ndeshen. Kur të vene puna me ia kushtue adhurimin na me veprat tona me llogaritë Allahun nja, atëherë vin ndesh. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka çu pejgambert. Ngase Allahu xhelle ve ala nuk kënaqet nuk kënaqet me neve nëse na besojna qe Allahu është nja pastaj e dojna ma shum dikan tjetër pos tina e besojna qe Allahu ë nja dhe nuk i bajna adhurim Allahut po i bajna dikujt tjetër pos tina andaj jan këto tri kategori të teuhidit Ibn Kajimi Allahu e mëshiroft dhe Ibn Tejmije Allahu e mëshiroft dy prej dijetarëve të mëdhej kolos të Islamit të cilët kanë dhënë mund të madh për me mbrojt besimin e pastër, kristal, të të sahabëve të Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem e kanë nda teuhidin në dy kategori. Kategoria e parë i kanë shti dy kategoritë e para në një. Kanë thënë teuhidi ndahet dy pjesë. Dhe disa dijetarë kanë thënë kjo ma e lejtë. Për me mojt men. Dy pjesë. Teuhid, se Allahu është një, është krijues dhe gjithë emrat që i ka, dhe kjo është e para, kjo është njohja, me njoftë Allahun, dhe e dyta me adhuru. Dhe dhe njohja me zemër dhe njohja me punë. Me adhuru Allahun xhelle ve ala me veprat e tua. Dhe kjo, kjo ndarje është ma e lejtë për me mojt men. Nëse do me majt men se teuhidi si ndahet, ndahet se, çka i takon Allahut në emrat e tina dhe çka t'takon tije kundrejt Allahut. Çfarë obligime ti kije ndaj Allahut te barake wa taala. Kjo është kategorit dhe klasat të cilat i kanë nda ulematë teuhidin. Andaj duhet mi majt men Allahu xhallahu ala i ka thënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti o Muhammed, a mendon ti? A mendon ti? Kjo pse pse vjen kjo shprehje kështu në këtë mënyrë? Domthon kjo është me ta tërheq vërejtjen, ngase njeriu kanjëherë rrëshqet dhe harron. A mendon ti? Ndalu. Se nuk është ashtu prej asaj çka doket prej jashtë. A mendon ti se shumica atyre kanë mend dhe logjikojnë? Inhum illa kel en'ami. Ato s'janë ndryshe vetëm si kafshtë. Vetëm si kafshë. Allahu xhallahu ala ka zbrit njerëzit, ata që nuk e njohin Allahun dhe nuk e adhurojnë, pozita shumë të ulta. Esfele safilin ka thënë Allahu xhallahu ala sure Tin. Në pozitat më të ulta illa alladhina amanu. Pastaj ka përjashtuar. Pos atyre të cilët kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira. I ka përjashtuar vetëm besimtarët, të cilët i kanë plotësuar çdo tri kategori të tauhidit. Prandaj është e denjë për neve m'u ndal me mësue se çka do me thonë dhe çka kërkon prej neve Allahu te baraka wa taala nëpërmjet këtij teuhidit. Ka thonë hoxha, Allahu e mëshiroftë, dhe hoxha ka pas zakon se nuk i ka zgatë parathanjet. Nuk i ka zgatë parathanjet dhe për këta ka pas hisën edhe fatin që m'iu shpjegue shumë librat dhe me pas pranim tek njerëzit. Se nuk e ka zgatë. Kaptinë, e ka përmenë kaptinën pastaj ka thanë ka thanë Allahu xhelle ve ala. Andaj nuk nuk është lehtë nuk është lehtë me ju kundërvi hoxhës. Nuk është lehtë me ju kundërvi hoxhës. Pse nuk është lehtë me ju kundërvi hoxhës? Se s'ki mundësi me ju kundërvi. Nëse thotë hoxha kaptina e njësimit të Allahut, pastaj thotë ka thanë Allahu xhelle ve ala, kujt ki me ju kundërvi? Allahu te bareke ve teala pastaj thot ka thon pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem kujt ki me ju kundërvi s'ki mundsi andaj hoxha ka qen domthon vetëm t'i ka mbledh ajetet vetëm ka qen mbledhës i ajeteve pastaj ka nxjerr disa dobi ka thon hoxha e ka pru, e ka pru ajetin e parë në librin e tij ka thon Allahu te bareke ve teala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allahu xhelle ve ala ka thënë, Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët pos të më adhurojnë. Pos të më adhurojnë. Ka thënë Ibni Abbasi, në koment, Pos të më njësojnë. Pos të më njësojnë. Tash, nëse e kupton se çka është teuhidi dhe ndahet në tri kategori apo në dy, në bazë të Ibn Kajjimit edhe Ibn Tejmijes, kur thuhet gjithmonë në Kuran, ta njësoni Allahun, ta adhuroni Allahun, Mos i bani shirk Allahut. Automatikisht duhesh me kuptu se është për qëllim tu tri kategoritë. Kështu kuptohet. Ngase fjala teuhid në Kuran apo në Sunnet i përfshin tu trijat. I përmban tu trijat. Edhe kur përmendet u'budullahe, adhuroni Allahun. Ma lakum min ilahin ghayru, ju nuk keni tjetër Zot pos, a? Pos Tina dush me kuptu se është për qëllim tu trijat tu trijat me njoft Allahun me besu se emrat dhe cilësitë i ka të veçanta Allahu absolute pa mangësi të plota kurkush nuk i ka si ai dhe ti dush me adhuru tash me këto emna andaj çdo ajet kur lexohet tash dush me kuptu se është për qëllim këto kategori Që ka thënë Allahu xhelle ve ala, Wa ma khalaqtul jinne wal inse illa liya'budun, S'i kam kriju njerëzit dhe xhinët për asnjë send pos të më adhurojnë. Pos mua të më adhurojnë. Allahu xhelle ve ala e ka mohue se neve na ka kriju për ndonjë send tjetër pos adhurimit të Allahut xhelle ve ala. Vallai pozita ma e madhe të cilën robi mundet me e marrë në këtë dunja është me adhuru Allahun, edhe me e thirrë robin edhe robt n'ket adhurim të Allahut xhelle ve ala andaj pejgamberët e kanë pozitën ma të lartë ditën e gjykimit a e dini pse a e dini pse pejgamberët e kanë meqam el mahmud pozitat e nderuara pozitat e larta te Allahu a e dini pse vetëm se kanë thirrë me adhuru Allahun andaj robt n'dunja i kanë vlerat n'varsi sa thirrin për tek Allahu Andaj nuk duhet me u ba zahida dhe asketa në thirrjen n'teuhid, mësimin e akides. Se janë pozita të larta. Vallahi këto pozita kanë mu pa ditën e gjykimit. Këto pozita kanë mu pa ditën e gjykimit. Wa men ahsanu qawlan mimmen daa ila Allah. A ka fjalë më të mira apo a ka dikush, të, i cili ka fjalë më të mira sesa ai i cili thirr për tek Allahu? Çka thirr? Me njësu Allahun, me adhuru vetëm Allahun xhelle wa xhelle wa ala. Prandaj këto janë pozitat më të larta. Edhe pse parathënia na mur kohë, lusim Allahun te bareke ve teala që të na mundësojë me shpjegu këtë libër dhe me kuptu se çka ka dasht me thonë autori dhe me na mundësu Allahu xhalla wala me kuptu tauhidin ashtu siç don Allahu te bareke ve teala dhe është me rëndësi për neve me kuptu e vlerën ngase kur të kuptohet vlera e diçkaje njeriu jep zellin edhe maksimumin për atë sen. Andaj Allahu xhalla ve ala, nëse ta çel gjoksin, me kuptu se sa është i madh Allahu te bareke ve teala, ngase Allahu xhalla ve ala i ka qortu njerëzit se s'e kanë merit, s'e kanë vlerësu Allahun qysh duhet. Wa ma qadarullahe hakka qadri. Allahu xhalla ve ala ka thënë, nuk e vlerësojnë njerëzit Allahun hakka qadri, qysh duhet me vlerësue. Kqyri njerëzit. Kqyri njerëzit se sa e vlerësojnë Allahun. Të zhytun në dunja.